ryahagaritswe giturumbuka mu mpera z'ukwezi kwa munyonyo uwo mwaka nyine bitumwe n'imvura nyinshi yoba yatumye imodoka zari zigenewe kwimbura ibikaju zidakora akazi kazo nk'uko byamenyeshejwe n'ubushyikiranganji bujejwe ubudandaji ubwo rwandiko rero nyine k’umunyamabanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu iryo shyirahamwe rifise ubushobozi bungana iki kugira ngo ingorane y'umwimbo muke w'isukari utoregwe inyishu ihinguriro sosumo n'abakozi baryo biteze iki kuri uko gufashanya hagati yaryo n'ishyirahamwe sarayi gurupe ryamuka mu buganda umutahe wo gushyira muri uyu mugambi ngo bungana gute ku rugero rungana gute kuri umwe umwe ni ukuvuga kuri sosumo na sarayi gurupe ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro kiremeshejwe nanjye vestine butoyi ndi kumwe n'abatumire batatu hari umushingamateka honorable marayika pamfire asanzwe ari umugambi seneri ararabira hafi n'ibijyanye n'ubutunzi marayika ndakuramutse eh, mwaramutse neza nkaba mbanje no kuramutsa mwebwe mwese turi kumwe ngaha kuri plato eh, nkaramutsa n'abarundi reka n'abari hanze y'igihugu turakwifurije n'ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane turi kumwe kandi na gaburiyeri rufiri arongoye ishyirahamwe rirwanya igituriye n'isesagurwa ry'amatungo ya leta gaburiyeri rufiri ndakuramukije eh, ndabaramukije nanje kandi aramukije abo turi ko turasangira ikiyago nkaramutsa n'abari ko ego nongeye kuguha mu kiganiro turafise n'umumenyesha makuru w'inararibonye anakurikiranira hafi ibibazo bijyanye n'ubutunzi nestor nkuru nziza nestor ndakuramutse mwaramutse vestine mwaramutse kandi kuba turi kumwe ndaguha ikaze mu kiganiro murakoze twari twifuje muri kino kiganiro kuba kumwe nabo canke umwe mu mu bushyikiranganji bujejwe uburimyi ariko tukaba tutamuronse mu gutangura kino kiganiro ikibazo cya mbere reka ndacerekeze kwa honorable pamphile marayika pamphile no munsi kuba Burundi bwarahisemo kihinguriro sosumo ryokorana na sarayi gurupe ishyirahamwe ryamuka mu gihugu cy'ubuganda riguha icyiyumvira ikihe Eh, murakoze cyane eh, ku bijyanye n'ishyirahamwe serayi gurupe ikomoka mu buganda eh, natwe twarabyumvise nk'abandi barundi turanabibona ku mbuga ngurukanabumenyi aho twabonye ikete ryo muri perezidansi ribivuga icyo umuntu yavuga ni uko nk'abashingamateka twateza kuba turi nko mu ba mbere bari kubanza kumenya ibijyanye n'iryo shyirahamwe kuko nk'ubu dufashe yuko ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri niho twiga integuro y'itegeko ije bijanye na revision budgetaire gusubiramwo eh, amafaranga y'igihugu mm. umushyikiranganje yari ahari inkumbure abandi ariko twumvise ko tubyumva umenga igihe mukuru w'igihugu yavuze ko yari igendeye mu buganda aravuga ko barabye ukuntu rikora mu buganda ko rikora neza cyane yuko ubuganda bwarabusumira isukari mu burundi mhm. yuko iyo shyirahamwe yashoboye gutora umuti w'isukari mu buganda akavuga ati nkumbure rije gukora ngaha arashaka kugira icyo rifashije kinini none ikihe cyiyumviro byaguhaye kumva yuko uyihungiro resusumura igiye gukorana n'iryo shyirahamwe hari abantu bakunda guca bibaza ati nkumbure ushaka usanga bije gutanga umusaruro nk'uko usumba mm. yego nabo barafise ko baba babibona ariko turafise uburorero muri kahise aho hari amashyirahamwe amwe amwe yagiye amapatenariya ariko ugasanga ntabyara umusaruro nk'uko umuntu abyumva rero jewe uko ndabibona mm. mbona ahubwo bari bakwiye gushyira ingufu mu kunagura ririya shyirahamwe rya sosumo mhm. nk'uko bari batekanije imiliyaridi ijana zitandatu kugira ngo barakobosha kunagura rijya shyirahamwe rishoye kuja ku rwego rwo guproduza amatoni ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amatoni y'isukari babona ko aricyo gitigiri cyashobora gukwira abarundi bose mbere bibaye ngombwa bagaca no kuronka n'amadovize ava muri uwo mwimbu iki kibazo nongeye ndakibaze kandi Gabriel Rufiri kuba Burundi leta y'u Burundi yahisemo ko ihinguriro sosomo ryo korana riva mu Buganda Sarai Group byabaye ikihe cyiyumviro nagomba mvuge ibyo no kwitare principe ibintu ngendegwa ko ubwa mbere mu gutunganya ibintu by'igihugu nk'amashyirahamwe nk'akarorero no gutanga amafaranga y'igihugu uyaha uwundi muntu atari uwo muri icyo gihugu mvuga ingene bigenda mhm. ubwa mbere sosumu murabizi neza ko ari ishyirahamwe rya leta hafi ijana ku ijana hanyuma kurondera ko hari umunyamahanga azanamo imitahe bigende bica bigenda mu bisanzwe bategereza kubanza kugira icyo bita odite finansiye e organizasiyoneri ya sosumu ingene ikoze kandi ikaba audit international c'est audit interne bakamenya ro capital exact umutahe wo mm-hmm. wasosuma hanyuma ibyo bamaze kubikora wagashaka kakagira meme n'ama na contre audit kugira ngo by’ukuri babone ko ata erere yabayemo ibyo bimaze kuba rero baca nka conseil d'administration ikikorana karabicegeranyo imaze kukiraba bagaca bagishikiriza y'amafaranga ava ku muntu w'umurundi akajya ku munyamahanga byagomba guca bijya mu nama nshingamateka mhm. mbere hariho itegeko hakiri ibintu bya privatization hariho itegeko rivuga ingene ama action y'igihugu y'impunzi ingene abasede ingene bigenda imitahe eh, ingene ihabwa abantu b'abanyamahanga mm. ibyo rero nabyo sinzi ko byabaye sinzi ko n'amategeko yahindutse mugabo uko ndabiheruka jewe ni uko byagenda kugira ngo amafaranga y'igihugu agende ku munyamahanga none uwo mugambi eh. garufiri ubona gute ariko iki kintu turiko ndavuga kirahambaye ntituhave tuja ni byiza ko abantu bumva baronka umuco mhm. hanyuma ibyo bimaze kuba dufate abashinga amategeko akavyemeza na muri leta bakavyemeza baca bagira ico bita dossier d'appel d'offre international d'abord baca bashiraho amaterme de référence kugira ngo baronke ishirahamwe rikwije ibisabwa nibatora umuntu gutya ayi oya ibintu by'igihugu ivyo ntibikigwa mu bisanzwe kiretse gusa ari bimwe bita amategeko hari byategekanya ivyo bita remarche socre ivyo biraba navyo amategeko navyo bitegekanya ivyo rero bitabaye haba hariho agahazi donc ça pose question muri gouvernance ni ikintu mu bisanzwe kizira gukorwa urugendo bagira mu gukora ivyo vyose rurazwi harashikwaho amakomisiyo mugabo byose biba byizwe habanje kuba bakerekana bati uri ishyirahamwe ku kiringo kingana gutya rigomba kuba ryavuye ngaha ryageze ngaha kubera bitwagize mugo bitaguze gutyo kenshi ni harya usanga amashyirahamwe yagiye kuba privatize ugaca usanga pa privatize imbaye abantu bazimo imitahe mhm. ugaca usanga hagiye kuba ibibazo muribuka sokabo byarigeze kuba muri za 2014 mu nyuma turasemerera turasemerera birahagarara vy'ukuri guhombya igihugu mm. amafaranga yacu rero mbwizwa nshingiro mu ngingo ya 39 irabivuga neza ivuga iti ubutunzi bw'igihugu ni ntakomakoma nta muntu n'umwe igiti cyose afise cyo dibye igiti cyose afise afise uburenganzira bwo kubwonona iyo ngingo igacibandanya ku kariyane ya kabiri umurundi wese muto cyangwa mukuru mm. afise itegeko ryo gukurikirana ibyo butunzi no kubuza uwo muntu wese agomba kubwonona bihuriyeho n'uwo mugambi none none twebwe n'icyo gituma turava gutyo tuvuga gutyo kubera ari bwizwa shingiro tufise uburenganzira bwo kubivuga ko birahuye kuko nk'ubu numvise kuvuga mu kanya ngo abo muri leta mwarabarondeye cyane cyane mu bushiranje ntibaje nk'ibyo bintu ntibisigurikana gatoya kuko urumva ibyo bwizo nshinga risigura ntibyumvikana ko badashobora kuza kubwira abarundi kandi ngo tubagire deba n'abandi ko ngaha ahadukoresha ibyo twita amapurinsipe iyo azo purinsipe rero abo bafise itegeko umukuru w'iyama yabivuze bafise itegeko ryo ngaha gusigura natwe tukababaza ibibazo namwe mukababaza ibibazo kugira ngo batubwire neza uyu mugamba akamaro uzanira igihugu atari uko mu by'ukuri uyo muntu ntabari mu kibanza aciwe barasohora itangazo bavuga bati BRB ni kuvuga banki nkuru y'igihugu hamwe na sosomoni baje hamwe batubwire ibyo bikenewe hanyuma bayirondere bakore izinozeye ico kintu wakigarutse ko n'umunsi n'umwe hamo icaka bari basavye mhm. ngagihe basaba ko abarundi bafise amahera bashira mu itahe yabo sinikuba ico kintu ico rero ni ikintu cari cavuzwe kandi kuma cari gutuma kizana amafaranga akenewe kugira ngo iyo sosumusho kuronka itoni mirongo ibihumbi mirongo ibiri bakina kongerako mm. mugabe imbere yaho kandi hari harabana cha kwibutsa yuko president Kikwete n'uwo ari twara ubuntu ico gihe bigeze kumvikana baratubwira yuko bagiye kurima muri maragarazi kugira ngo bazane isukari mugabe vyahereye ngaho ntizisume ingene ingene vyagenze hanyuma rero eh, haraciye amezi atandatu mu kwezi kwa gatandatu eh, Tariki umunani konseye nyine ya minisitiri inama y'inshikiranganji baragarutse ku kibazo rero cy'isukari yabaye akanira abahinga muga mu bintu nabonye by'ibiharuro kuko muri leta rimwe na rimwe bagira kuvuga ibiharuro mm. ibyo babikuye hanyuma baravuga yuko byaba ikibazo cyabaye ndanse sosumo irangwa isukari hanze ifise ingorane kubera yuko ngo irangura kuri menshi ibyo rwose nabyumvise kuko naraharuye isukari yinjiye ku myaka cyangwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushyika uyu munsi nta nta isukari ivuye hanze ikiro kirarenga igihumbi n'amajana atandatu kenshi ni igihumbi n'ijana na mirongo igihumbi n'amajana abiri na mirongo igihumbi n'amajana atatu sinumvise rero igituma muri iyo nama nshikiranganji bavuze yuko isukari iva hanze izimbye cyane mugabo haba ibihe haro bakura muri berbe sivyo um, minisitiri atubwiye kutaboneka tujye ntibaraba ibyo mugabo si byo kuko umenyeshamakuru arafise uburenganzira bwo gushobora kuraba kontra nk'uko aba honorable hariya muntu uze mu nama nshingamateka bategerezwa bundi kontra yabaye ni kuvuga amasezerano yabaye hagati y'igihugu mm. ku butunzi bw'igihugu bateza kumenyeshwa kandi bakagira icyo bitaba bitanga iki eh, ratifiye ni ukuvuga yuko igihugu ubutunzi bwacu burakeneye ko igihugu abandi bene igihugu nibo nubwo ari n'amashinga amateka n'ani n'amankengu nshinga amateka bakabiraba bakavuga mm. ati n'ibyo cyangwa si byo inyungu z'abarundi zakingiwe ikibazo nshangarukana igiki habaye amasezerano hagati ya sarayi na leta y'u Burundi iyo ayo masezerano yashobora kuboneka ari hehe nihe twosha kuyaronka kugira arabe yuko atamakosa ayo baragiyemwo kwinyungu za bene gihugu zirimwo mhm. ico nibaza yuko ari ikintu mu bisanzwe twaze kumenya biva kubera ko aho hakurya muri Kongo nahakoze imyaka myinshi hari ibintu byabaye eh, gushikaho ntuzeye bumwe bwa buraya hamwe na ntuzeye n'abanyamerika cyane cyane basavye hama mugabo kandi aho leta yagerageje gushyira bakabwira abanyamitahe bati nimugenda murondere isukari muri buka bukamyo 2010 hari wagerageje kuzana isuku gukora kuri imisukari bakora mwintu gushika umunsi akimya imyaka 13 cumi 14 nta kiro cyisukari turabona kandi leta yari yafashije cyane gose gushika yisaba na bende yuko yoha abagwiza tunga amafaranga ngo bashimwe imitahe bakora isukari byaranse byarabananiye nshaka kuvuga rero yuko leta hari ibyo yagira abona nabo nyene ko bigoye mugabo ikintu cyane cyane kigaragara uko hari hakenewe amahera leta naho berbe naho byinshi nibaza aho byaba byaranse bari bakingura n'ibindi byose bikenera amafaranga amadovize ayo mafaranga ntigeze aboneka kandi ntuzeye berbe leta ikavuga ko ifisemo icumi ku ijana y'umutahe ni icumi ku ijana y'iki y'umutahe uyohe muyoboke abatanzaniya bobo barasaba minsi yose ko uvuga amafaranga mm. uzozana aka rero fomi yagiye gukorera hariya bababwiye bati muteze kutubwira umutahe baravuga yuko bazanye umutahe w'imiliyoni ijana na mirongo umunani z'amadolari baravuga abantu bazokoresha baravuga ati hazobamwa abantu ibihumbi bitatu n'amajana atanu icyo bita les emplois ibyo uba biteguye yavuga ibya partenariat sosumo muri iyo nteguro y'itegeko bavuga ko buguruye kugira ngo abandi b'imitahe bashe kwinjiramwo gutyo leta ikagumana muri sosumo e, eh, ibice 46 kwijana hama abandi bashasha nakagumana ibice 53 kwijana muri abandi banyamitahe baravuga yuko n'abanyamahanga bemerewe eh, n'abanyamahanga bari bemerewe abantu bakabiharira ko bakagira icyo bashyitseko nk'uko eh, Nestor yakarabivuga iyo bigoranye ko eh, ishyirahamwe rishyika ku ihangiro riba ryihaye amapatenari arashoboka mugabo iyo patenari ica nka kumwe navuga igacamo taransiparanse abantu bakabibona pamfire marayika eh. ko wumva iyo nteguro y'itegeko n'uno munsi utazi yigeze ukuba haraje umugambi y'uko eh, ishyirahamwe riva mu gihugu cy'ubuganda sarayi gurupe rikorana n'ihinguriro sosumo wibaza yuko kuba ari ukuri eh, gufata ishyirahamwe sosumo ngo barishyire mu minwa y'abikorera utwabo cyangwa bari gurishe burundu oya uko babisiguye si kurigurisha burundu kuko bavuga yuko rijya shyirahamwe ko guma hajya hama bakubaka irindi rishasha mhm. rizokora eh, mu gifaransa pararerema na rijya muga bagakoresha indimiro zimwe mm. birahera kuko nk'ubu turanezerwa cyane turi ko turumva yuko eh, amategeko ajyanye no gucukura ubutare eh, ndoro kode minye mm. n'amategeko mperekeza yuko byamaze kunonosorwa yuko bagiye batangura kugira amakontara yo gucukura aho harashobora kuzozanana amafaranga y'agaciro amadovize ashobora guca aba enjerita agashigwa muri iryo shyirahamwe rya sosomo hamwe buca bagira amakontra yo mu maminere muri iyo myaka nk'itatu ashobora kuba tumaze kuronka amadovize ashobora gucaza agashyirwa muri sosumo hanyuma sosumo ikanagurwa umuntu atarinze kujya kwegerandishyira hamwe kumbura tuza kugaruka ku byo Gabriel Rushyirurongoye ishyirahamwe rirwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta kuba umugambi wo gukorana hagati eh, y'ihinguriro sosumo hamwe n'ishyirahamwe rya mu Buganda Sarai Group byo mm. kubiha abandi bakabitunganya bivanye n'ukungene leta ibibona mm. ibyo ni uburenganzira bwa leta iyo ari yo yose ku isi mm. ibyo no kubyumva ko atakibazo na kimwe kirimo ahantu hakunda kuba ikibazo cyane cyane ngaha iwacu ni ukungene bikorwa mugabo hari amashyirahamwe amwe amwe bita desanterepije de sosiyete de suverinete mhm. amasosiyete de suverinete ayo mu bisaba kirazira nta n'amwe ku isi ajya mu minwe y'abapirive mu burundi yaba hari harahari dufate bujya nka regidezo iri mu ma masosiyete de suverinete kuko ifise ro karagiteri komesiyare ikongera ikagira ro karagiteri sosiyare Eh, eh, ero sagro caractère sanitaire ni ukuvuga nka ARCT seti ni sosiyete mugabo si sosiyete nyene ugira kuko irasaba amafaranga ndabizi namwe mugura hari amafaranga basaba n'ibindi si sosiyete ngitwa ko ari sosiyete nyene isanzwe mugabo leta n'amaserivisi yayo amwamwe ire yasedera aba privé kayahereza aba privé bakabitunganya mu bihugu byinshi barabikora nk'uko gutera imbere cyane mm. ibintu byinshi bigirwa n'aba privé mugabo n'ibintu biba byizwe neza ku buryo bugira ibyo rero biraba kubera imvo nyinshi mhm. aha iwacu rero ingorane ihari hari n'andi mashyirahamwe atemera kujya kuzana imitahe mu bihugu bitarimwo ibyo bintu by'umuco kuko baba bazi ko amafaranga bazanye umwanya n'umwanya ashobora guherayo twebwe rero ngaho iwacu ni gake cyane uzobona amashyirahamwe ari seriyeze zemera kuza abatashyizeho bimwe bita repurensipe de bonne guverinance ko barabisaba eh, bararaba ko ingene ubutungane bukora igihe ibyabo bigizwe nabi bazitwara bizoshoboka rero ingorane ihari uno munsi mu gihugu cyacu nibyo bintu by'intwari bihereye burya niyo ngorane ya mbere ya mbere dufise ibintu by'intwari bihereye none ga Gabriel Fiyeri nariko ndabaza nti uko gukorana kwirishira hamwe riva mu gihugu cy'u Buganda hamwe n'irihinguro sosumo leta wikuyemo akarenge cyanke uti nibisanzwe eh. none abanyagi abahora reka navyo tuzi none reka urumva ingorane ihari ehe yindi kabiri hambaye mm. ni ibintu byo kunyegeza amakongo ibintu byo kunyegeza amasezerano akoregwa ko twebwe twibaza neza yuko igihugu kitafashe ingingo zikwiye kugira ngo babanze bige gukora ku mugaragaro bubahiriza n'amasezerano basinye jewe ndabona ko bizogora ivyo uri kurakira kibazo uri kurabaza rero jewe ndashobora kwemeza ijana ku ijana ko atamwe ngaha ashobora gucishura none ikitashobora cyo wari umushinga amateka none cishurwa na jewe gute erega hari ngorane yuko ibintu by'igihugu umengo umuntu atwara agomba kubigira ivyiwe nakubwiye nakubwiye ingingo ya 39 bw'izo nshingiro ishivuga umushyikiranganji uko ari umushyikiranganji acagira uburenganzira busumba urya n'umukozi wanjye amategeko niko ategeka urya n'umukozi wanjye afise itegeko do randire konti mugabo ashobora kudufasha kugura ibyana abashinga amateka ku buryo igihe icyo bita la santé économique yogenda neza amadovize akaza leta ikashiramwo gutyo rya hangiro rya sase nkana milton rigashikwa ko muri 2040 kandi birashoboka jewe jewe sinari bwahera heze eh ndavuga nti abashinga amateka mu bisanzwe nibo baserukira bene gihugu ibintu nk'ibi bibaye bagomba guca batuma ko umushikiranganje akaza kwisigura twebwe rero twebwe rero icyo tuvuga tuvuga tuti itunga ry'igihugu ni ntakomakoma nk'uko ubwiza shingiro ribivuga rero nk'ubu tuba turavuga ibintu bijyanye n'amagisiyo songora songora gaburiyeri tuba turavuga ibyo mu bisanzwe mu bintu by'amawodite kugira ngo tumenye imitahe yabyo hariho valere comptable ibintu kagira agaciro ukoresheje ubuhinga bwa kontabiriti ingene bisanzwe bigigwa hakaba rero n'icyo bita valere yera aho ibintu bigeze ko n'ingene bimeze n'ingene byifashe ubu rero ntituramenya ko bagize valere kontara cyangwa valere yera ibyo byose ni ibintu byagomba kumenya twese tukabimenya kuko twarabonye ko ndabaga ndabakaruka muri ibuka umukuru w'igihugu aji uyu uya hari uno munsi twa tumaze imyaka irenga mirongo dusema tuvuga yuko ibintu by'ubutare biri bitungisha kuko abantu nubwo bitari kubitungisha igihugu ntiyashahagarika amakontara yose nimwabibonye n'ibi rero burya n'icyo kimwe Nestor inkuru nziza ari umumenyesha makuru ya bunyoye ah, nasanzwe akurikirana hafi ibibazo bijanye n'ubutunzi ugukorana kwishyira hamwe riva mu gihugu cy’u Buganda eh, Sarai Group n'ihinguriro Sosumo twavuga yuko leta ikuyema akarenge cyangwa ishize mu bikorwa twabigishyira hamwe rya leta nk'uko bivuze bose mm. na masezerano turabona utumenye mm-hmm. ingene bumvikanye mm. eh, ni ukuvuga umwe yazanye umutahuhe ubundi azanye uwuhe hanyuma bumvikanye yuko bazogabura gute inyungu ibyo byose ntabyo turamenya ntituramenya ingene umwe mwimbu baronse abo muri sarayi kubera bari hanze bazowusubiza inyuma bemenye ko berbe izobaha amadolari mu nyungu zayo ndabivuze ko kuravye ikibazo cabonetse ku bintu vy'indege mm. mu minsi iheze bakanka yuko amatike agurishwa mu marundi kubera yuko inyungu zabo bakeneye ko amafaranga basubiza iwabo mu mhm. madolari icyo kibazo ni umunsi kiriho mugari rumva nsinzire kuba ntazima amasezerano nyine yifashe ntacyo nabo bivuga ko ariko biravye mu byo twumvise nuko bemeye kugira cyo bita partenariat public privé mm. ivyo ni bisa ni ibintu byagiye birasabwa na bank mondiale za FM bose kugira ngo barabe yuko koko eh, amashira yego nicyo ndabishikako amashira hamwe ya leta henshi ni gake azana inyungu henshi arahomba ibyo birumvikana birafasha Nestor ukivuga yuko eh, iyi amashyirahamwe ya leta kenshi akoresha abantu benshi mbega uno munsi muri iryo gufashanya gukorera hamwe hagati ya Sarai Group n'ihinguriro Sosumo abakozi ba Sosumo bizosha bigenda gute Bega twavuze Sosumo gusahajya nitwe twavuze ga ari intumo burya Sosumo uyu munsi mu abantu babiri mhm. irimo leta 99 mhm. irimo na Brarudi ishembe Brarudi igice kimwe kwijana muga mhm. ntanuma kivuzemo abarundi bokwitega iki gukorera hamwe kwa mashyirahamwe abiri ga rufiri dufatiye ku by'abakozi mu mm. bisanzwe ibyo byose iyo bagize amasezerano babishiramo mhm. niko bigenda urabivuga ingene bizogenda ah, nk'uko nesitora yaje kubishikiriza amashyirahamwe leta ifisemo uruhara runini usanga bazana abantu atakiritere n'imwe ifatiwe ko bakapfa kuzana gutyo gusa ibyo rero amashyirahamwe iyo avuye hanze ntabyemera avuga ati twebwe mutegerezwa guca ababavamo ibyo birafise ingene bigenda mugabo amashyirahamwe kenshi ivyo ntakunda kuvyemera kuko bo baraba inyungu ivyo rero leta nayo niyo ica iraba ingene ibinegosi mugabo nubundi bisubiyemo ikibazo nyamukuru aho kiri no munsi nuko ukuntu kurondera gukora ibintu mu rufuri ikigira kabiri kihari nuko ukuntu tutabona neza ko navuze ibintu ngendegwa ngenderwako by'uniseere principe mm. bifate kugira ngo amashirahamwe ya leta ashobore mu minwe ya leta aja mu bikuru twabo mm. twarabonye nko kuri rigidezo yahomvye barabivuma baruvise ntuze nyingene vyagenze kojerko mwarumvise mushikira yavuze ryaratomvye afayite aravyemeza neza bashizemwe aba prive mu bisanzwe nakote mu vyagenze uko nyene mm. bifise amategeko ni processus iba mugabo kintu cyambere gitangura no kubanza kugira audit international yo kwerekana by'ukuri ubutunzi nyakuri bw'iryo shirahamwe none abanyagihugu bagiye kwitegeka abarundi bagiye kwitegeka irumva ahaco tugira tugira ibintu bita amahipoteze yego eh. mhm. mugabo jewe ubwanje abanyamategeko urabizi ngene bimeze iyo tubahirije ikintu bita ama procedure mu bintu by'amategeko cyane cyane mu bintu by'amategeko penal no mwe bibintu rero by'imitahe ya leta iyo ubwa mbere utabanje kubahiriza ibyo bitare procedure mm. ngo zikurikize amategeko ingene ibintu bigenda menya yuko kwitega umwimbu ni bimwe baba bariko baragina nka rona ahantu je kintu novuga ko turashikira kubikogwa kuvyokorwa mhm. mugabo reka mbe ndakivuga ico o mhm. mhm. tudahaye ikibanza bahinga ndakubwije uko ivyo dukora byose. je novuga yuko ari nkuvomera mu kiva amajana atanu na mirongo indwi amajana na mirongo irindwi eh, abo bo babitaba abakozi sezoniye bajya baza baje gusarura mhm. baba bashika hagufi eh, hafi y'ibihumbi bitatu birenga gutyo iyi mhm. haji sarayi gurupe ari nka hamwe uko bategekanya ibikorwa byogenze neza bo bategekanya ko ngo babaye abakozi eh, bashika ku bihumbi cumi na bibiri mhm. aho ni mu gihe byogenze neza ngarutse ku kibazo mwako muravuga mu gihe tutazi ukuntu aya nk'iyo partenariya yubatse aya masezerano hagati y'abantu babiri biragoye inyishu nziza yari gutangwa n'ubuserukira ubushikiranganje mhm. cyangwa umukozi wo muri sosoma yari kuba ari ngaha bo ubwo bushobozi na jenda hafise ikibazo mu gihe n'ubundi bavuga yuko leta izotanga muri kapitali zotanga izotanga imirima mhm. kandi imirima iri hahandi nyene mhm. hamwe hahura za maragarazi muyobozi na mutsindozi urumva eh, simbona nta nyinshi n'ukuri mfise mbona eh, na cyane cyane ko iryo shyirahamwe ntacyo turiziko baba bagomba gukora nka kujya kwa hoteli icyayi n'ibikaju bimera hamwe ariko murumva yuko n'ubundi ni ya masipozisiyo eh, eh, eh, yari karavuga rufira mm. nibyo twe twibaza nesitoro nkuru nziza mu menyeshamakuru yabunyoye arabira hagufi ibijyanye n'ibibazo by'ubutunzi abarundi bokwitega iki muri uno mugambi wo gukorera hamwe hagati y'ihinguriro susumo hamwe n'ishyirahamwe ryo mu gihugu cy'ubuganda sarayi gurupe njye sinavuga ngo bizogenda nabi kubera ntacyo ndabibona mm. nibaze ko hari ikintu bibi nka bibiri cyangwa bitatu mm. bwa mbere nk'uko yabivuze ni abakozi benshi bazoronka akazi mm. urundi harabuze ubuzi cyane rwose icya kabiri nacyo nibaza ni uko iyo sukari ibaye nyinshi yodandaza kuko muri aka karere isukari iguma ikenegwa cyane gusumba uko vyahora mu myaka iheze kuko mhm. nayabwiye byaba mu myaka munani gusa isukari twakoresha yaragwijwe inshuro zine n'inusu mm. eh, mu myaka gusa munani mhm. eh, muga birumvikana abakora ibintu by'amantuze imitobe n'abandi babaye benshi nije ni byiza ndabikunda leta aho yagira akora ntiyagira atanga umwimbu mwinshi mwiza hama mugabe ikindi kigoye nari naca mvuga nti mm. yatumye Tanzania itunga mu myaka mikeya mhm. twebe mu Burundi ndabiravye abarundi bose amafaranga bagira amazu nta mashyirahamwe bagira ibyo biragaragara rero kurondera abantu bakeneye inyungu nawe urakeneye inyungu mugahuza ni ikintu cyiza cyane rwose ndagikunda mhm. gusa ndabishobora kubivuga ntibagire amakosa yo kudakurikirana izo nyungu za leta ndakutaka rero eh, urabye ibyari byemeranyijwe hagati y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe renbow n'abarundi bakabikwirakira ihera muri kontra rero mu masezerano mm. ukabanza kuraba nigiki cagize wana nko kubagumya bavuga na karero amasezerano yarasinywe baguma bavuga ngo ntituzi ngo kuko ni ubutari 17 buri muri literara eh, mugabo bumwe burazimbye cyane ubundi burazimbutse ntibagize batubira rero kandi baragize ubwa mbere ubushakashatsi mm. ubushakashatsi burabategeza kuba bwemeje bwerekanye ibizohava yuko hazova nimba ari eropiyomu nimba ari inde izo bingana gutya iyo batanguye amasezerano barasinya mugabo batavuganye ibirimwo umva nkaho ni kosa ryari ryahabaye nkuko nako nabivuga ubu ngaho nk'iki ni ikintu bogerageza kugira ngo i Burundi ntibahombere kubera ko batabanje kuraba bati mbega twebwe dutanzike ko Burundi bamuvuga mu makontra yose mm. icyo ni ukuri ahandi ho ni ukuri jya wenda umuntu nta yindi nzira mbona kugira ngo igihugu kive mu ngorane z'ubutunzi turimo mm, hari ubushobozi bw'ihinguriro sarayi gurupe wobuzi kugira ngo dushobore kuva muri njye nagerageje kuraba kurondera kuri eh, interinete eh. sarayi bakorera mu buganda bagakora n'ahandi muri za malawi n'ahandi mhm. ni ukuvuga yuko ubiravye bateza kuba afise nibyo nibaza mhm. nibaza ko bafise ubushobozi icyo bita kapasite eh, tekinike e finansiyere mhm. uharuye nibashira bongera ko itoni ibihumbi mirongo ibiri uharuye ku mwaka ziba zibaye zingahe ni ukuvuga imiliyaridi cumi na zibiri zayo mayi amatagisi mhm. nibagira eh, bakagwiza cumi urumva amatagisi abaye menshi gusumba aho mm. niho nibaza yuko leta niteza gukorera nta handi iryo hinguriro rifite ubushobozi bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bavutse ibyo ntawe bimenya reka tubirindire yego kubwa ubona hari hakwiye gukorwa ikindi sitori kugira ngo by'ukuri uburundi bushobore gushyika kuri iryo hangiro ryo guhingura isukari ku y’abarundi bose jeni baza yuko urundi bwaragerageje abikoreye itwabo barabaha birananirana nta kiro cavuyemo mu myaka mhm. cumi n'ine bivuze mhm. hanyuma bari batwimira abatanzaniya yuko twogenda kurima muri maragarazi mhm. abatanzaniya bakarima bakaza kubishora muri sosimo umbabarire gatoya sinzi aho mere kugira ikintu cyitwa enquête parlementaire cyageze kugira guha ku ndege itashoboye kugira eh, mugabo mugabo rero ah, iyo ntuze enquête parlementaire muracazigira ntimurazigira je murazirondera hose nkazibura ah, nubwo tubyita ankete muri control d'action gouvernementale turagira ama descente biratandukanye naho nyine nuvuga ko bidatandukanye cyane rwose kuko urinze wishikira ku rubuga urabona ibintu bitari bike kandi bigatuma aho hantu mwagendeye basiga ari kosora biratandukanye rwose hari tumaze iminsi yuko turakora kandi turabona ko bikora byara umusaruro nibaza yuko n'ibyo amahakete ntibibujijwe bibaye ngombwa abantu bashaka kubikora aya ankete n'amategeko birafise n'ingene bigirwa n'amategeko bikurikiza uyu munsi barafise cour de compte sinige bayita mu kirundi muri iyi minsi baragerageje nko muri regidezo turumva no kuri amabanga araseseka nyuma abanyagihungira bararyohewe kubera abenegihugu kubona yuko hari ibintu batari bazi bamenye ngene ibintu bitagenda neza hanyuma nkizera yuko bashobora gukoresha cour de compte no kuri ibintu barashobora kuja habona eh, musanzwe mm. burya cour de compte niyo jisho kugira ngo abijejwe n'ibi bamenye ingene babikurikirana Pamphile Marayika uri umushingamateka userukira abanyagihugu uno munsi ugiye gukora iki kugira ngo canke uzofasha iki kugira ngo by’ukuri iri korana hagati y'ishirahamwe riva mu mahanga mu Buganda Sarai Group hamwe n'ihinguriro Susumo ritume abandi bavyungukiramo musanzwe igikorwa cy'iwacu caje kuraba ayo masezerano ko yubatse ayo masezerano yo musanzwe niyo acazanana n'itegeko ntabwo twari twavuze byabaye muri bibiri na cumi n'umunani igihe turi gukoresha muri amashinga amateka niho abaserukira bane igihugu bahanahana ibyiyumviro kuri iyo nteguro gutyo tumvise yuko igo nivyo bigenze neza bariyongera mugabo mumenye ko nko muri administration hari ikintu hari mu ntwaro hari ikintu dutakaza niyaba directeur general yari umurundi mwa kino gihe mm. mu gihe iryo shirahamwe rije kuko riba bafise umutahe muniniya akenshi mu directeur general caba avuye muri muri iryo shirahamwe duhere no kuri ibyo nyene cyo mukuru gihugu yamaze kuba ko umutahe w'igihugu wa leta mugabo nago urumva ko burya rafise ububasha bugereranye ugeranije eh, n'abanyamutanga ego Gabriel Rufiri urongoye ishyirahamwe rijeje kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ubona ha uko kugira ngo byukuri muri uwo mugambi wo gukorera hamwe hagati y'ihinguriro sosumo hamwe n'ishyirahamwe rya mu Buganda Sarai Group ntiritume uburundi bahombera sindagutevya bwa mbere nuko uno munsi kwisaha nyene turiko turabivuga twosaba umukuru w'inama nshinga amateka n'umukuru w'inama nkuza kubaka batume ko umushikiranganje abijejwe abisigurira abarundi ibibazo byose turiko turabaza ngaho tutashoboye kurongera inyishu hanyuma abarundi bashoboye kuronka inyishu nico mbona camire kwiye gukorwa mu maguru mashasha mm. twavuze ingene ibintu bigenda ndazi ikiganiro bashinga amateka bazocumviriza ko burya umuntu ntashobora kuba muhinga mu bintu byose ni ibintu bisanzwe nabo baheze babaze ibyo bibazo we yatanze twavyibajije n'ingene twavuze bigomba kugenda kigira kabiri nuko mwibi bintu byose mwirishira hamwe barondera abahinga babaze yuko baharabaye anodit international hanyuma babaze ko bagize revaluation n'agaciro nyako k'ibintu vya sosumo kugira basanga babigabye kuko byarashitse byagizwe gushika kenshi mm. rero abahinga mpuzamakungu baza kusuzuma ko ivyo vyakozwe nyuma byarakozwe basabicegeranya barakwico cegeranyo by'ukuri eh, kirubahiriza amategeko ikigira gatatu nuko ibintu biriko kugwa byose mu gutanga ino ntuzenya nibatwereke note explicative detaye ni ukuvuga urupapuro rwakozwe mu isuzuma ryo kwerekana ingene ntuzenya ikora ariko ntitwigera twumva agivuze uvuze ko na kimwe icanyuma. ni ikintu kijyanye n'abamenyesha hari icyo bita journalisme d'investigation nimubwire amatohoza mutubwire ibyo mwatoye ko murabifite uburenganzira no kuri izo nterano zanyu rero dushye dusozerera kino kiganiro ku nama c'uno munsi cari gihagaze ku kurabira hamwe ico uburundi bugiye kunguka mu mugambi wo gukorera hamwe hagati y'ihinguriro sosumo hamwe n'ishirahamwe riva mu gihugu c'ubuganda sarai group twari kumwe n'abatumire batatu eh, mu nshingamateka honorable Pamphile Marayika ndagukengurukiye kuba witavye kino kiganiro eh murakoze cyane kandi kuba mwatumiye Ego wundi nkengurukira ni Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rijeje kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Gabriel wakoze kuduha umwanya wa kino kiganiro ariko namwe mwakoze kutwimvira ko kandi tukifuriza abadutwara yuko imana ibandanye baje imbere ikabamurikira eh, tukashobora kuronka agasukari murakoze undi ngengurukira ni Nelson nkuru nziza umumenyesha w'inararibonye asanzwe akurikiranira hafi aha rero ikiganiro niho kigarukiye jewe Vestine nari ndakiremesheje ndabikebanuye na gahwana una unama ni ikiganiro cha radio isanganiro inama abarundi bashikiriza ivyiyumviro byabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bugorore